Jag är en liten gåsapor från Skåne En skåning som ni vet är alltid trygg Och fast jag är så nära sol och måne Jag sitter säkert på min gåsarygg Långt under mig det ligger som en tavla det vackraste i världen man kan se Ja, vår skogar, sjö och strand blir ett enda sagoland När man ser det lite grann så här från ovan Där ligger gamla slott och herresäten Som minnen från den stolta tid som flytt Och aldrig skall den tiden bli förgäten men inget slag ska stånda här på nytt Nej, dessa fält ska bära samma skördar Som det har gjort i sekelflydda dag Ja, det är min liv och kniv Alla tiders perspektiv När man ser det lite grann så här från ön kära går som stolt i skyn dig svingar har ingen farlig last att kasta ner när du var fredens vita vackra vingar som världen längtar efter mer och mer där människobarnen går där ner och kivas då resonerar du nog liksom jag Tänk vad skönt det är ändå att få sväva i det blå och få se vår gamla jord så här från ovan. Jordens gamla murar börjar skaka En samling dårar satt vår värld i brand Vad fäderna byggt upp blir pannekraka det rivs och slits i gamla vänskapsband Ack alla ni som slåss där ner på jorden Kom upp och ta en liten titt med mig Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då När ni ser vår gamla jord så här från år Edvard Persson sjunger i filmen Kalle på spången som kommer i år om hur man bör betrakta livet, lite grann från ovan. Och i år ställs Nobelfestligheterna in. Vid en enkel ceremoni på Svenska Akademin får finländaren, Nobelpristagaren i litteratur, Frans Emil Sillanpää motta 1939 års Nobelpris, bland annat för sin bok Silja, en ömsint skildring av en ung flickas inre liv.